mulsinošs klusums. Labrīt. Bet ļoti patīkam, jo uh, ir pārsvarā reizes, kad sāk runāt, un tad tikai visi tā pieklust. Bet ļoti forši, ka mēs esam laicīgi uh, savus domas arī sakopojuši, esam varējuši atrast savas vietas. Un uh, pirms mēs arī sāksim dievkalpojumu, es aicinu, ka mēs varam tepat apgriezties blakus, pa labi, pa kreisi, sasveicināties ar tiem, kas ir varbūt arī pirmo reizi vai retāk, vai šodien neesam paspējuši. Droši priecinamies, sasveicinamies. Šis būs brīnišķīgs dievkalpojums, tāpēc ar kaut ko mēs sākam, un tas ir brīnišķīgs veids. Lieliski, šis būs īpašs dievkalpojums. Ziniet, katrs dievkalpojums ir īpašs. Bet tāds, kāds šodien, tāds nekad nav bijis un arī nekad nebūs. Noteikti. Amen. <laughs> Nē, nav iemesls baidīties it nemaz. Jo es ticu, ka tas būs uh, tiešām labs dievkalpojums. Un mēs esam atnākuši ne jau cilvēku vajag uzlūkot vai dzirdēt, kas nu viņam ir sakāms vai viņai, bet uh, klausīties, ko tas kungs mums katram ir sagatavojis, uh, atrast laiku viņu priekšā, kā arī pavadīt uh, laiku, lai viņu slavētu, lai pielūgtu, lai viņam pateiktos. Un es gribu, ka mēs šodien sākam ar vienu rakstuvietu, un es to nolasīšu jums priekšā. Viņi ir Jāņa atklāsmes grāmatā, no 12. nodaļas, no 10. panta līdz 11. pantam, divi panti, un tur stāv rakstīts šādi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam. Tagad ir atnākusi pestīšana un mūsu Dievs spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas mutes – ar savas liecības vārdu un nav savas dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Arī šī būs tā reize, šī būs tāda diena, kad mēs arī varēsim savu liecības vārdu ar savam mutēm izrunāt, par to domāt un par to lūgt. Šīs dienas secība būs savādāka. Un es aicinu, ka mēs tiešām meklējam tajā to patieso, kas, nu, kas ir runāts, kas uz mums tiks katra runāts. Un tas būs īpašs. Tas būs īpašs un uh, mēs dalīsimies ar vārdu. Mēs dalīsimies ar vārdu. Un tas nebūs viens cilvēks. Es vēlos, ka mēs arī visi tad uh, apmēram šī secība kāda tiek plānota. Būs uh, vārds no Dieva vārda, no Bībeles, tiks nolasīts. Un es aicinu, ka mēs veltam laiku neilgu laiku, aptuveni minūtītes, piecas, aptuveni, lai par to domātu, lai par to lūgtu, kā tas ir, kā tas ir priekš manis. Dievs, ko tu saki no šīs rakstvietas manā dzīvē? Es atcinu, ka mēs varam katru vārdu no tā, kas tiks mums uzrunāts šodien, paņemt priekš sevis un to vērst pret sevi tieši tā, kā Dievs, kā tu runā uz mani? Un tad mēs atkal iesim slavēšanā. Un tas mīsies, šis dievkalpojums mīsies ar šīm rakstvietām, ar šo laiku, eh, kad mēs domāsim, kad mēs varēsim lūgt par šo rakstvietu, par mūsu dzīvēm, kā arī pavadīt laiku slavēšanā un pielūgsmēm. Un eh, pirmā rakstvieta, ar ko es vēlos, ka mēs arī varam sākt, ir no vēstules filipiešiem – 4. nodaļas un 6. pāns. Jā, vēstuli Filipiešiem 4. nodaļa, 6. pāns. Un tur stāv rakstīts šādi, nezūdēties nemaz, bet jūs lūgumu lēnāk zinām Dievu priekšā ar pateicību, ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Tad, nu, lūk, arī šodien mēs esam šeit. Un, ziniet, jā, arī neiet viegli. Dievs arī nav apsolījis, ka vienmēr ies viegli tad ar visu to mēs zinām, ka varam būt droši nākt Dievu priekšā. Ar pateicību. Ar pateicību. Kungs, palīdz man nezūdīties nemaz. Lūdzu, Dievs, ka tiešām arī es ar pateicību varu nākt tik vienā pielūkšanā un lūkšanā Tavā priekšā. Dievs, šie vārdi, tie ir priekš manis, tie ir priekš katra no mums. Un tas ir Dieva vārds, kas ir nemainīgs. Tur nepaliek vairs vieta cilvēku interpretācijai vai fantāzijai. Dievs ir tas, kas šo vārdu runā uz mums katru. Un ja mēs to arī tā paņemam, tas, tas kļūst dzīves mūsu dzīvē. Tas ir kā sēka laba augsnē, kas nes augļus, labus augļus. Tad nu arī tagad es aicinu, ka mēs kopā. Ka mēs kopā varam pavadīt kādu brīdi vienkārši pielūksmē, lūkšanās un pārdomās. Un tad arī slavēsim Dievu. Tad šī rakstiet, viņa tur arī paliks, lai mēs visi varam tajā ielūkoties ik pa brīdim un pārdomāt. Dievs, kā tas ir priekš manis? Vai tiešām arī es nāk tavu priekšā nezūdoties? Dievs, un kur ir tās lietas, par ko es zūdos? Tās sameklēt un prast pateikties. Ziniet, no manis, man ir tāda liecība, ar ko es varu dalīties, kad nav bijis viegli, ka tiešām nav bijis viegli, ikdiena nomāc un visas lietas ir sakāpušas, liekas, tik daudz jau. Un liekas arī, ka Dievs, man nav tev pat ko teikt. Tad ziniet, kad es sāku izvērtēt savu, savu to, kas viss man ir riņķī, un ko Dievs man ir svētījis, un sāku par to pateikties. Dievs, paldies, ka man ir, ka es varu redzēt, ka es varu dzirdēt. Dievs, es varu strādāt, es varu darīt dažādas lietas. Kungs, es pateicos Tev, kungs, par to, kas man ir apkārt, par tiem brāļiem māsām, kas ir draudzē. Paldies Tev, kungs, par Tavu mies, kur es varu būt daļa. Dievs, paldies Tev par tūniekiem, paldies arī par kādiem draugiem vai radiem vai hobijiem. Dievs, man ir tik daudz par ko pateikties. Dievs, vai es to novērtēju? Tad nu lūksim, pavadīsim tikai kādu brīdi par šo pārdomēt. Dievs, kā tas ir man? Kā tas ir man? Debes Tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka mums ir par ko pateikties. Dievs, paldies, ka Tu mums esi. Paldies, Dievs, ka Tu esi, kungs, nācis un mūs izglābs, kungs. Ka Tu mūs esi atzinis, Tēvs, un darīs par saviem bērniem, kungs. Dievs, paldies Tev, Tēvs, ka Tev ir labs prāts, Tēvs, uz mums. Un, kungs, mēs gribam, mēs gribam, Tēvs, Tev uzticēt savus dzīves, savu visu, kungs, kas mums ir. Dievs, pie Tevis ir visdrošāk, Dievs, pie Tevis ir vislabāk. Un, kungs, nāc Tu, nāc arī šajā rītā, šajā dienā, šajā vietā, Kungs, es lūdzu mūsu vidū, runā Tās Tu uz mūsu sirdīm, Kungs. Paldies, ka Tavs vārds ir tieši, Kungs, paldies arī, ka tas ir Tavs as un abās pusēs griezīgs zobens, Kungs, kas pat parāda Tavs mūsu, mūsu būtību Tavs, kas, kas izceļ lietas Tavs un, un ļauj tām nonākt gaismā, kungs. Paldies Tev, Dievs. Paldies, ka nekas arī nebūs apslēps, Tēvs. Kungs, lai šis laiks Tev ir tīkams, kungs. Lai šis laiks Tēvs mums katram ir par svētību, kungs, ka savus sirds atveram, savus prāts atveram, Dievs. Kungs, ka varam nākt Tavā priekšā, Dievs. Kungs, Tev uzticēties no jauna, no jauna. Tev pateikties, Dievs, par visu, ko labu Tu Tēvs esi darījis jau, kungs, pie mums. Dievs, paldies Tev. Paldies Tēvs. Paldies Svētais Gars ka mēs nekad nebūsim vien, bet ka Tu nāc un mūs piepildi atkal no jauna. Paldies Tev, kungs, par spēku, paldies par pārliecību, ko Tu tikai dod. Kungs, ko šī pasaule nevar vienkārši dot, Tēvs. Jo tas nenāk no viņas, kungs. Paldies Tev, Dievs. Paldies par to ticības prieku, kungs, ko tikai Tu dod. Kungs, paldies, ka Tev ir glābšana. Jēzus, ka nav cits vārds, ka nav cits vārds, ka tas vārds Jēzus ir vārds pāri visiem vārdiem un arī kurām mums ir dot glābšanu, mūsu dvēseļu pestīšanu, Dievs, visgods un slautā Tēvs. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu nāc un esi šeit, kungs. Mēs esam vairāk nekā divi vai trīs Dievs. Paldies, ka Tu esi šeit, Dievs. Paldies Tev. Visgods un slautās Tev. Sveicu, ka mēs varam vienoties slavēšanā. Nāciet visi, Dievu slavēsim, Viņam vienam dziesmas iedāsim. Nāciet visi, Dievam pateikties, par viņa darbiem, kopā priecāties. Esmu bērns tavs, esmu izglābts, un no sirds es liksmoju. Tava priekšā es kā Dāvīds, no priekā dejoju. Esmu bērns tavs, esmu izglābts,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 dziesmas dziedāsim, nāciet visi Dievam pateikties par viņa darbiem, kopā priecāties. Visas zvaigznes iet par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Mana sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgi tevis izplūst tikai lāsts. Visas zvaigznes dzied par to, kāds esi tu, par tavu spēku un godību. Manas sirds lai dzied par tavu skaistumu, par to, kā tu dāvā man brīvību uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Uzticams un nemainīgs, tu esi manas dvēseles sāks, savā mīlestībā mūžīgs, no tevis izplūst tikai labs. Kristus krustā uzvarā manu dzīvi uzsēdz. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēdz. Kristus krustā uzvarā manu dzīvi dzīvību sēdz. Tā spēku nekas neaptur, viņš mani jaunu cerību dēdz. Vēlamies Tev godā, Tevi pielūd, savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām, vēlamies Tev godā, Tevi pielūgt savas rokas paceļām, Tavu vārdu slavējām, Tu esi liels, lieli Tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā Tu. Neviens cits nav tāds kā tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi. Neviens cits nav tāds kā tu, neviens cits nav tāds kā tu. Pateicībā nāku, tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, pateicībā nāku. Tava vaiga priekšā. Kungs, cik lieli tavi darbi, brīnums viss, ko dari tu, tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav ir zemes tāds kā tu, nav ir zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tāds kā tu. Nav virs zemes tāds kā tu, nav virs zemes tāds kā tu, kas tik ļoti mīlētu, tu esi liela lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu, tu esi liels, lieli tavi brīnumi, neviens cits nav tāds kā tu. Neviens cits nav tāds kā tu. Tāpēc tās tiešām nav neviens kā tu, kungs. Nav neviena Dieva, tik viens tu esi, kungs. Un Dievs, ka tu mums esi atklājies, tās, paldies Tev par to. Dievs, mums tiešām ir par ko Tev pateikties, tās. Un arī savu pateicību pienesam Tavā priekšā, Dievs. Paldies, Dievs, ka Tu esi žēlīgs, kungs, un Tavu roku joprojām ir ar mums. Dievs, ka Tu joprojām mūs svētītās un sargā. Dievs, ka Tu, kungs, dod mums katru dienu vēl joprojām dzīvot. Dievs, tā ir Tava žēlstība, kungs. Paldies Tev, kungs par Tavu mīlestību, kas ir atklājusies, kungs, priekš mums, caur Tavu dēlu Jēzus Kristu, mūsu pestītāju, mūsu glābēju. Dievs visgods un slava tikai Tev. Debes Tēvs, paldies Tev. Debes Tēvs, mēs arī, kungs, kopā kā draudz šajā brīdī aizlūdzam par bērniem, kungs, par šo svētdienas skolu, kas, kungs, sekos. Dievs, lai tas ir svētīts laiks tās. Mēs lūdzam svētī, kungs, to cilvēku arī, kas ies, kungs, darbosies ar viņiem, kas savu sirdi, kungs, ieguldīs tajā, kungs, lai bērni, kungs, saņemtu no Tevis. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, par ikvienu, kungs, kurš atsaucas Tēvs arī uz šo kalpošanu, arī uz šo Tēvs, jo zinām, Dievs, ka Tev bērni ir mīļi, kungs, Tu viņus pieņem, Tēvs, Tev viņi rūp un Tu vēlies par viņiem gādāt vislabāk, Tēvs. Kungs, un mēs arī šo laiku uzticam, Tēvs, uzticam Tev, Dievs, ka Tu būsi tur, ka Tu svētīsi šo Eh, skolotāji, ka Tu svētīsi Tavs bērns, kungs, ka šis laiks var būt piepildīts no Tevis, Dievs. Kungs, eh, Tavs vārds ir svēts Tavs. Es gods un slāvu Tev Jēzus vārdā. Amen. Šķīsti mani, kungs, vēlos būt kā zelts, tīr zelts un sudrabs, šķīsti mani kungs, vēlos būt kā zelts. sirds slāps tik pēc tā. Es vēlos būt svēts, izredzēts tev mans kungs. Es vēlos būt svēts. Reiz redzēts tev mans kungs un mans ķēni, darīt, ko vēlies tu. Šķīsti mani, kungs, vēlos būt kā zēns, ir zelts un sudraps, šķīsti mani kungs. Vēlos būt kā zelts, tīr zelts, akūguns tu. Sirds labstīgs, ik pēc tā es vēlos būt svēts. Izredzēts tev mans kungs, es vēlos būt svēts. Izredzēts redzēts tev, mans kungs un mans ķēni, darīt, ko vēlies tu. Es vēlos būt svēts, izredzēts tev, mans kungs, es vēlos būt svēts, izredzēs tev mans kungs un mans jēnī, darīt, ko vēlies tu. Darīt, ko vēlies tās lietas, ko tu dari, tu dari savā mīlestībā, Dievs, un ka tas nav tādā vardarbībā brutālā tēvs, bet ka visam pāri ir Tava mīlestība, Dievs. Pat ja tās ir sāpīgas lietas, Dievs, tad vienalga Tava mīlestība, kas dziedina visu tēvs. Tā ir tajā brīdī pār mums, kungs. Kungs. Es Tev pateicos, Dievs, ka Tu esi tas, kas mūs pārmāc un parāda mums tās lietas, kas mūsos vēl ir aplamas, Tēvs, lai mēs varētu aizvien vairāk līdzināties Jēzum. Es lūdzu, Tēvs, tiešām šķīstī mūsu sirds, Tēvs, mēs lūdzu, lai lai tās nevajadzīgās lietas, Dievs, pēc kā mēs dzenamies un skrienam, lai tās Tu paņem nost, lai tās nevajadzīgās lietas, kas mums traucē dzīvot ikdienā, kas mūs kalpina, lai tās Tu paņem projām, kungs, lai mēs esam Tev tīkam, Dievs, un Jā, un citiem par iedrošinājumu un palīgu tās. Paldies Tev, kungs, Jēzus, vārtā. Amen. kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Nav kas no grēka atbrīvo. Tikai, tikai kā Jēzus asinīs. Tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs. Neliek nekas tā vēlnām bez nekas tavam nambē, neliek nekas tavam nambē, tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs, tikai tikai, tikai Jēzus asinīm. mums mieru sirdī dod. Nav kas mums mieru sirdī dod. Nav kas mums mieru sirdī dod tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs, tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs. noņemē. Nav kas pie tava troņavē, nav kas pie tava troņavē. Tikai, tikai, tikai Jēzus asin tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs. Nav kas mums palīdz uzvarēt, nav kas mums palīdz uzvarēt, kas mums palīdz uzvarēt. Tikai, tikai, tikai Jēzus asinīs.

santusi. Jēzus samaksā tikai viņa dēļ. Grēks parastnīm sarkā dziedēt salauztu, likt akmens sirdī pūs. Jēzus samaksā, tikai viņa dēļ, grēks parastnīm sāk, esi nomazgāts. Un kad reizes apskaidrots, toņa priekšā stāvēšu, Jēzus mīra tieši manis dēļ, to sāci nebeigšu. viņa dēļ. Grēks parasnīm sarkanāks, kas nieks ir nomazgāts. Reņu svētdienu. Būs mums eh, Latvijas dzimšanas diena. Un tas man ielika tādu, tādu pārdomu. Un tas Dieva vārds būs šāds. <clears throat> no vēstule, pirmā vēstule korintiešiem 13. nodaļa no 4. panta. Mīlestība. Tā ir lēnprātīga. Mīlestība. Tā ir laipna. Tā neskauž. Mīlestība nelielās tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedaudzīgi, tā nemeklē savu labumu. Tā neskaistas, tā nepien, nepiemin ļaunu. Un, ā, es turēju, laikam turēšu, <laughs> tad labi, es tagad turēšu kaut kur augstāk. Un, un mēs zinām, ka, ka visas ģimenes ir Dieva aizsardzībā. Mūsu katra ģimene. Bet man patreiz liekas, ka tādas, nu, ka Latvijā ģimene kaut kādā mērā tiek apdraudēta. Nu, nu, na, vairs netiek stiprināta, tiek nonicināta vai, vai, vai šādi. Un tu man gribēs teikt tā, nu, kas tad ir ģimene? Ģimene ir nu, vīrs, sieva, bērni un tā. Un pirmais, kas man liekas, kas, kam ir liela nozīme – <clears throat> būt piepildīt šo Dievu vārdu šim, ar šo Dievu vārdu, ģimene vīram, vīram un sievām savstarpēji. Jo, redziet, tā laulība jau nav nemaz tik vienkārša lieta, ja kas. Tā ir ļoti sarežģīta un viegli viņa nav bijusi. Man, tā kā, nu, man ir diezgan daudz laiks pavadīts laulībā un tā pieredze man ir un, Un tur ir bijis nu, dažādi gan kritumi, gan cēlumi, un piedošanas, un bez galda daudz piedošanas, bet tāda ir nu, tāda tā ģimene ir, un tāda ir laulība. Un, <clears throat> un protams, <clears throat> mūsu laulībā ir bērni, un tā ir mūsu lielākā Dieva svētība, kas nu mums ir dota. Un, un Dievs mums ir devis nu, tādu, uh, lai mēs savus bērnus mīlētu, mīlētu patiesi. Patiesi, nu, tā no sirds, lai tas būtu. Jo, lai tas nebūtu kā, nu, kā atpirkšanās, kā kaut kāda tāda, bet tāda sirds mīlestība būtu mums ar bērniem. Jo redziet, pienāks tāds laiks un pienāks tāds laiks, kad mēs gaidīsim, un, un, un es varbūt teikšu sevi, jau gaidu, mīlestību no saviem bērniem. Jo tāds pienāk, un tāds pienāk, un, un tad tas tā ir, kā, kā tu būs devis saviem bērniem, tā, tādu tu saņēmis atpakaļ samaksu. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs savās sirdīs to nestu, jo mūsu mīlestība jau mīt sirdī, un lai tas mums būtu. Bet, eh, nu, tā kā Dieva aizsardzībā ir visas ģimenes, tad man gribās runāt par ģimenēm. Nu, bija bāriņu svētdiena, <clears throat> un eh, mēs runājam par bāriņiem, un tā problēma jau ir tāda, ka šiem bāriņiem jau ir vecāki. Bet šie vecāki ir kaut kādā mērā, es nezinu, nu, grūti jau pateikt, bet viņi ir krituši, un es kādreiz pie sevis tā, nu, man kaut kā varbūt ir tāds mazliet pieredzes, nu, kāpēc tā ir? Un tas secinājums jau arī ir tā, ka šie <clears throat> vecāki viņiem jau vairākās paudzēs ir bijuši problēmas ar, ar savstarpēju, nu, ar bērnu, nu, ar to mīlestību. Viņiem nav bijuši mīlestības, un, un tad viņi jau vairākās paudzēs, nu tā, redziet, viņi, viņi šie vecāki ir kā, nu, man gribās teikt, kā aizā. Un no šīs aizas, nu, mums, mums ar savām lūkšanām, jālūdz, lai no šīs aizas šie cilvēki, šie vecāki spēj, spēj izkļūt. Jo faktiski bērns, jebkurš bērns, lai viņš kur augtu, nekur viņš nebūs tik mīlēts un viņam vajadzētu būt tik mīlētam, kā tikai savā ģimenē. Tādēļ es nu, lūdzu par savu ģimeni, Lūksim par visām ģimenēm, arī par tām, kurās varbūt šodien bērni neatrodās, bet viņiem vajadzētu tur, tur atrasties. Lūksim par to, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi mūsu Latvijai, jo nevelti mūsu hīmna saka, Dievs svētī Latviju. Kad nāk vētra dzīves skrien, ceļš, kad stāvs un ērkšķi dur, rokas ticot pacelšu, tev, kungs, ticēšu. Kad sirds pāri plūst un tu, klusē tevi nedzirdu, turēšos pie patiesā, pat ja neredzu. Kad nāk vētra dzīves skrien, ceļš, kad stāvs un ekšķi dur, rokas ticot pacelšu, tev, kungs, ticēšu. Esi manā sirdī rakstīs, tavā dēlā esmu atvestīs mīlestībā glābjošā, mīlestībā brīvībā, esmu tavs, biju un būšu tavs. Kalnā kāpt vai tūksnesī, dziedot sirdī pārvērtī, esmu tavs, biju un būšu tavs. Kad es priecīgs līksma sirds, kad man viss par labu nāk, tava roka žēlīgā mani pavadā. Tevi atrast ilgošos, pazemībā patvēršos, rokas ticot pacelšu, tev kungs ticēšu esi manā sirdī ierakstīts. Tavā dēlā esmu atpestīts. Stība glābjošā, mīlestībā, brīvībā, esmu tavs, biju un būšu tavs kalnā kāpt vai tūksnesī, dziedot sirdī pārvērtī, esmu tavs, biju un būšu tavs. Mīlestībā glābjošā, mīlestībā brīvībā, esmu tavs, biju un būšu tavs kalnā kāpt vai tūksnesī, dziedot sirdī pārvērtī, esmu tavs, biju un būšu tavs. Esmu tavs, esmu tavs, mūžīgi, Jēzu esmu tavs esmu tavs, esmu tavs, mūžīgi, Jēzu esmu tavs. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, Jēzu. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. Es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem, es tavs, es tavs uz mūžiem. Mīlestība glābjošā, mīlestībā brīvībā, esmu tavs tavs, biju un būšu tavs. Kalnā kāpt vai tūksnesī, dziedot sirdī pārvērtī, esmu tavs, biju un būšu tavs. Mīlestība mūsu dēļ, krusta pazemoties spēj. Manu kaunu ņemi tu, uzcelies, lai valdītu. Uzticība pilnīgā, kaunā kvētra postošā, patiesība atbrīvo, Jēzus mani iemajo. Tu vēl stiprāks, tu vēl stiprāks, grēks ir sakauts, esmu izglābts, augšām cēlies, uzmodināts, Jēzu tu, kungs mūžīgais. Tu, kas biji, esi būs, cerībā, kas sargā mūs. Nāci meklē zudušos, Lāvē augšām celšanos. Tu vēl stiprāks, tu vēl stiprāks, grēks ir sakauts, esmu izglābts, augšām cēlies, uzmodināts, Jēzu tu, kungs mūžīgais, Tu vēl stiprāks, tu vēl stiprāks, grēks ir sakauts, esmu izglābts, augšām cēlies, uzmodināts, Jēzu tu, kungs mūžīgās. Lai tavs vārds tiek pagodināts, tiek pagodināts, tiek pagodināts. Lai tavs vārds tiek pagodināts, tiek pagodināts, tiek pagodināts. Lai tavs vārds tiek pagodināts, tiek pagodināts, tiek pagodināts, lai tavs vārds tiek pagodināts, tiek pagodināts, tiek pagodināts. Tu vēl stiprāks, tu vēl stiprāks, grēks ir sākauts, esmu izglābts, augšām cēlies, uzmodināts Jēzu tu, kungs mūžīgais. Tu vēl stiprāks, tu vēl stiprāks, grēks ir sakauts, esmu izglābts, augšām cēlies, uzmodināts, Jēzu tu, kungs mūžīgais. Tava mīlestība stipra nemainīga, tā ir droša klints, uz kura stāvu es. Tava mīlestība, maiga žēlsirdīga, kad es esmu briesmās, tā mani pasargā. Halleluja, halleluja, halleluja. Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja. Tev, kungs, dziedu es, tava mīlestība vienmēr mani pārsteidz, piepildā ar prieku tā manu dvēselī. Visā, ko vien redzu, ieraugu es tevi, mīlestības dziesma uzaust manī, kungs. Aleluja, aleluja, aleluja. Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja, aleluja. Tev, kungs, dziedu es, aleluja, aleluja. Aleluja! Tev, kungs, dziedu es, aleluja! Aleluja! Aleluja! Tev, kungs, dziedu es. Es vēlējos nolasīt rakstviet no vēstules kolosiešiem pirmās nodaļas no 12. līdz 14. pantām un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētājo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Es vienkārši vēlēs tā vēlreiz nu, atgādināt un iedrošināt to, ka tas pats Dievs, kurš vienkārši viņš teica un pasauli radās, Tas pats Dievs ir savā dēlā Jēzu Kristu mums sagādājis pestīšanu, viņa asinīs grēku piedošanu. Viņš mūs ir, ir izrāvis no tumas valstības. Mums nav tur jāiet ja kompromisā ar kārdinājumiem, grēkiem. Un vēl vairāk viņš mums ir darījis cienīgs, iemantot mantojumu kopā ar visiem svētajiem līdz ar Jēzu Kristu. Vienkārši, <laughs> nu, tas ir kaut kas tik milzīgs. Uh, Vienkārši gribēju jums to atgādināt, iedrošināt, ka Dievs ir varens. Noteikti, kad arī mums ir brīži, kad mēs e, jūtam kādu pamudinājumu, vai mums ir kāda lūkšana, vai mums ir kāda pateicība, un arī šis vēl brīdis, kamēr mēs e, vienkārši kavēsimies, pārdomās par šo rakstietu, un ja jūs jūtat kad Svētais Gars jūs pamudina atnākt šeit pat pie mikrofona, jūs vēlaties aizlūgt kopā, ka mēs lūdzam par kādu lietu, kādu īsu lūgšanu vai kādu pateicību, tad nāciet, nāciet, nāciet šeit un runājiet. Aizlūksim kopā, pateiksimies kopā. Ja jūs jūtat šādu pamudinājumu, tad nāciet, šis ir tas laiks, kad, kad mēs varam. Ja Svētais Gars uz jums runā, tad Dievvārds ir tas, kas saka, neapslāpējiet garu neapslāpiet garu, ļausim, lai svētais gars mums vada, lai viņš dar pēc savuprāt, nevis kā mēs gribam tikai, bet kā viņš vada. Domājiet, lūdziet par to, ja jūs sajūtat to, esiet iedrošināti, neapslāpiet garu. Nāciet kopā, lūksim, kopā pateiksimies. Šī raksturvieta man ļoti uzrunāja. Um, šīs pēdējās divas dienas man ir ļoti liels pārdoms. Ne tikai par sevi, bet par savu ģimeni, tīpaši par manām māsām. Es tur stāvēju un es slavēju Dievu par to, ka viņš man tiešām ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēlu valstībā, kura man ir dot pestīšana un grēku piedošana ir tā, ka es esmu brīva. Man nekas būtībā nesaista pie šīs pasaules. Es varu vienkārši arī tagad pacelties projām un doties pie tēva. Bet ir tā, ka manām māšalēm viņām ir, ir šīs tiešām tās lietas, kas viņas piesaista, tas izmisums, tās ļoti lielās ilgas pēc mīlestības, pēc, pēc tā, ka viņas grib piederēt, ka viņas grib būt, un, un viņas atrodas tiešām tādā kā emocionālā sprostā, kad viņas ir attiecībās ar, ar puišiem vai ar vīriem, un arī, un arī šī vēlme, ka, lai, ka ir viss, un kad trūkst, un kad nav šīs paļāvības uz Dievu, kurš gādā, un ir šī milzīgā parādu nasta. Tā nav tikai manā ģimenē, tā ir, es domāju, lielā daļā Latvijas un arī pasaules, bet es gribētu, lai jūs draudz lūdziet par manu ģimeni, par manām māsām, ir tīpaši dzintru, kur ir uz sabrukuma robežas, um, kurai es tā kā paslunu Dieva patiesības par to, ka cik viņš ir liels un cik viņš ir varens un cik viņš ir uzticams, kā viņš man ir izvedis no parādiem. Um, un es stāstu par to, cik ļoti uz Dievu var paļauties un ka nekas un neviens tā nepiepilda sirdi kā tikai Dievs. Un viņas atbildi ir, kad es nezinu, es esmu uz izmisuma robežas, es, es par sevi negalvoju, es varu izdarīt pašnāvību. Un kad es saku, kāpēc tavs vīrs tev nepalīdz, ko te viņš man var palīdzēt? Un es viņai saku, bet viņš ir tavs vīrs, viņam būtu jābūt tev blakus un tev jāatbalsta. Un tāpēc es gribu lūgt arī mīļās māsas, paļaujieties uz to kungu, nepaļaujieties uz cilvēku. Un, uh, Un man ir, manī vakar bija ļoti liels dusmas, un es zinu, ka tas nav labi un nedrīkst tā dusmoties uz cilvēku, tāpēc, ka tā ir paļaušanās uz viņu, jo nolādāts ir tas, kurš paļaujās uz cilvēku. Bet lūksim, lai Dievs paver ceļu gan finansiālu brīvību māsai, ne tikai manai vienai, man tur ir tādas trīs, <laughs> bet, eh, un arī, lai Dievs atbrīvo lai atdara acis, lai viņas ierauga, kad Jēzus ir tas, kurš dod patieso brīvību, kad Jēzus ir tas, pie kā mums ir jāatverās. Un ka neviens cilvēks nespēs piepildīt sirdi tā, kā piepilda to Jēzus. Tā kā tiešām lūdziet, jo man nav gudrības, man trūks gudrības, ko viņai atbildēt. Jo viņi lūdz man palīdzību, bet <laughs> man nekā nav. Man ir tikai Dievs. Un tas arī ir viss, kas man ir vajadzīgs. Tāpēc lūdziet, lai viņām arī ir Dievs tas viss, kas viņām ir vajadzīgs un pie kā viņas arī tverās savā izmisumā. Nevis savā prātā vēršās pie cilvēkiem, meklējot problēmu risinājumus. Jo Dievs var izvest. Nav tādas situācijas, no kuras viņš nevar izvest. Tā kā, paldies jums. Ras, tu varbūt Ras varētu aizlūgt, jo tu vislabāk zini šo situāciju, un mēs kopā kā draudz uzreiz arī varam vienoties šajā lūkšanā, ja? Jā. Mīļais kungs, Dievs, kungs, Jēzu Kristu, kungs, svētais gars, es tev lūdzos un pateicos Tēvs par to, ka tu esi tik liels un tik varens un ka tu, ka tu esi atvēris mums acis un ka tu esi mūs tiešām uzrunājis un ka mēs varam stāvēt tavā priekšā un tevi pielūgt un tevi slavēt, Dievs Tēvs. Paldies, ka tu dod brīvību, Dievs Tēvs, ka brīvība ir tevī, ka tevī ir prieks, ka tevī ir dzīvība, Dievs Tēvs. Pateicība tev, kungs, ka mēs liekam savu cerību uz tevi un ka tu, Dievs Tēvs, tiešām noārdi visus, visu lieko, Dievs Tēvs, tu attīri visus sārņus, Dievs, mūsos, ka tu paņem projām visu, kas ir lieks un nevajadzīgs. Un ka brīžiem mēs esam tiešām stāvam augstā vējā un liekas, ka mēs tūlīt nosalsim, mēs trīcam Dievs Tēvs kā uz plaukstas, Dievs Tēvs kā uz dēlnes tavā priekšā, bet tu, Dievs, mūs apģērb, Dievs Tēvs, mūs sasildi, kungs, un es lūdzos, Dievs, ka tu atbrīvo. Dievs Tēvs, es lūdzu Tavu varanu atbrīvošanu par, par Latviju, Dievs Tēvs, par tām ģimenēm, Dievs par to izmisumu, kas valda Dievs Tēvs, kas, kas ir cilvēkos, Dievs, ka viņi pieķerās Dievs Tēvs cilvēkam, ka viņi pieķerās mantai, kungs Dievs, ka viņi pieķerās savam darbam, Dievs Tēvs, ka viņi pieķerās savām zināšanām, kungs Dievs, ka viņi pieķerās saviem bērniem, kungs vecākiem Tēvs, bet es lūdzos, kungs, ka Tu palīdzi Dievs pilnīgām bērnišķīgā uzticībā paļauties uz Tevi, Dievs, ka Tu gādāsi, kungs. Es lūdzos arī par šo situāciju, Dievs Tēvs, kad ir finansiālās saistības, kungs, Dievs, kad, kad nav cilvēcīgi iespējams saskatīt iznākumu rezultātu, kā tā brīvam no tā visa, kungs, Dievs, bet es lūdzos, ka Tu paver ceļu, ka Tu dod mieru, Dievs Tēvs, gan manai mā, gan manām māsām, kungs, Dievs, un ka Tu, Dievs, piedod tiem, kas dara pāri viņām, kungs Dievs, un es lūdzos, ka, ka viņas ieraudzītu to, to mieru, kas ir Tevī, Tēvs, to prieku. Jā, kungs, ka mēs tiešām spētu atteikties no visa un būt Tavā priekšā vieni, bet pilnīgi, kungs Dievs. Slavu Tev, kungs, un pateicību par to, ka Tu esi, ka Tu esi tik varens un ka Tu esi mūs izredzējis un ka Tu esi mūs izglābis. Un ka neviens un nekas nespēs mūs izraut no Tavas rokas, kungs. Es pateicos par mūsu ģimenēm, ka tās jau ir svētīts caur, caur mums, kas mēs ticam, kungs, un paļaujamies uz tevi. Jā, kungs, Dievs, palīdzi mums nākt tavā priekšā, pazemoties tavā priekšā un nolikt, Dievs tēvs, visu, kas ir cilvēcīgs, Dievs tēvs. Jā, kungs, un piedod, ko mēs esam grēkojuši savās domās, vārdos un darbos, Dievs tēvs. Un ka mēs esam paaugstinājušies, varbūt cilvēku priekšā, bet tavā priekšā, Dievs tās, mēs esam kaili, Dievs tās, tu redzi katru nepilnību, bet tās ir apklāts, Dievs, ar tavu dēlu Jēzus Kristus asinīm. Mm. Mēs varam būt priecīgi, un mēs varam nākt tavā priekšā, jo Jēzus Kristus asinīs mūs ir darījuši svētas, kungs, pateicību tev, un Dievs dod, ka mēs pie tā varam turēties, un sātanam nav vietas ne pie manis, ne pie manas ģimenes, ne pie šīs draudzes, kungs, Dievs. Viss gods un slāva pieder tev. Amen. Mm.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 debes un zemes radītājs. Mans mīļais debesu tēvs. Aleluja. Gods Dievam augstībā, lai mana sīva priecājās. Aleluja! Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās, lai mana sirds priecājās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 tavu mieru, kungs, tiešām novērtēju. Tavu klātbūtni tiešām novērtēju. tavu mieru kungs. Tiešām novērtēju. Par pieskārienu tavu es pasakos. Par dziedināšanu tavu es priecājos. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstība nāk šeit starp mums ikdien. Tavu pestīšanu tiešām novērtēju. Tavu prieku kungs, tiešām novērtēju. Par pieskarienu tavu es pasakos, par dziedināšanu tavu es prieskājos. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā Nāk šeit starp mums ikdien. Tu, tu pieskaries un atbrīvo, tu dziedini un atjauno, tu pieskaries atgādini un atjauno tus pieskāries un atbrīvo tu dziedini un atjauno slavēts ir mans kungs man pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Slavēts ir mans kungs, mans pestītājs un Dievs, lai tava valstībā nāk šeit starp mums ikdien. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās? Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš kurš mani šķirs no Kristus mīlestībās, jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas kungs ir mana pestīšanā, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā. Kad apkārt tumsā bailes un posts, mana sirds tā turēsies pie tevis. Kad apkārt tumsā bailes un posts, Mana sirds tā turēsies pie tevis, jo tas, kungs, ir mana pestīšanā. Un tas, kungs, ir mans patvērums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas, kungs, ir mana pestīšanā un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš apklāj mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā. Manā sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zinot to, kā turi tu, katru manu jaunu dienu. Manā sirds nebīsies, tavs tevi paļausies. Zinot to, kā turi tu katru manu jaunu dienu, jo tu esi mana pestīšanā Un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, jo tu esi mana pestīšana. Un tu esi mans patvērums, jo tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, jo Tu esi mana pestīšanā, un Tu esi mans patvērums, jo Tu aplai mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, Tu mani pasargā. Debes Tēvs, tiešām paldies Tev, ka Tu, kungs, esi mūsu pestīšana. Kungs, paldies, ka nav citu ceļu. Kungs, lai arī ir daudz dievu, daudz kungu, daudzu ceļu. Kungs, taču neviens neved pie Tevis, kā Tu tikai Jēzu Kristu. Paldies, ka Tu esi mums atklājies, ka Tu esi nācis, kungs, ka Tavs labais prāts ir, ka daudzi vēl, kungs, uzzina to patiesību, šo labo vēstu, kungs. Un mēs lūdzam, ka mēs katrs arī esam, kungs, daļa no tā. Dievs, lai mēs atveram savus mutis, savus sirds, savus, savus mājas tās, savus talants, lai mēs tos novērtējam, kungs, lai mēs apstamies, kas ir mūsu rokā un protam un gribam tās tajā dalīties, Dievs. Jo tik daudziem, kungs, ir jāmanto pestīšana, debes tēvs, tavs prāts tas ir, kungs. Paldies, kungs, arī, ka tā ir tava pavēle, kungs, ejiet un pasludiniet par mācekļiem, sludiniet evaņģēlī visai radībai. Kungs, mēs lūdzam Dievs, ka Tu mūsu sirdīs to lietas. Kungs, ne tikai mūsu prātā Tevs būs sirdī, Kungs, ka šī, šī atziņa mums ir dārga, Kungs. Debes Tevs, ka mēs to paņemam priekš sevis, Kungs, ar to dzīvojam savā ikdienā. Debes Tevs, paldies par Tavu glābšanu. Paldies, Dievs, ka Tu esi arī mūs aicinājis un izglābs. Viss gods, lai slavu Tev tikai vienam, Debes Tevs. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es aicinu, ka mēs uz brīdi apsēžamies vēl, ja? par to, ko Veltiņa dalījās par mīlestību. Um, ka mēs um, vismaz eh, tas manā ģimenē, tā bija mana vecāka ģimenē, ka padomu laikos, man liekas, vispār tā bija pārsvarā, ka maz teica vecāki bērniem un bērni vecākiem, es tev mīlu. Mēs, protams, no darbiem un no tām rūpēm par mums mēs to saprotam un zinām, uh, Bet um, es gribu iedrošināt jūs ikvienu katru teikt savai mammai, tētim, uh, saviem bērniem, mazbērniem, kam ir nu ikvienam. Protams, lai tas nav tāda tukšu vārdu valkāšana, bet um, es ticu, ka tas, uh, ko mēs izsakam, tam ir spēks, jo Dievs ar vārdu radīja visu, kas ir. Un tāpēc es ticu, ka, tam, ka mēs sakam otram, es tev mīlu, arī vīri sievām, sievas vīriem. Nu, viss kā, kā vien var. <laughs> un um, vecvecākiem tāpat. Un vienkārši es ticu, ka tas, um, ka tas uh, tā kā Mārcis citreiz saka, salauž ledu, ja? varbūt pat ledu nevajag salauzt, bet vienkārši sirdī tas ļoti daudz nozīmē otram, ka pasaka, es tev mīlu, tā kā es jūs iedrošinu teikt no šodienas sākot obligāti. <laughs> ja jūs neesat darījuši to līdz šim, tad saviem vecākiem un visiem, kas apkārtuviem. Tas viss. Sāksim dievkalpojumu. <laughs> Tas bija laba slavēšana pirms vārda, un pēc tam būs atkal slavēšana un atkal vārds. Un... Bet tas droši vien, ka nākamajā jau svētdienā. <laughs> Tā, lai jūs neizmukat ārā. Man šķiet ļoti skaisti būt Dievu priekšā. Un uh, bija četras rakstvietas. Mēs šodien dzirdējām četras rakstvietas vismaz. Un uh, Kad es aicināju cilvēks, lai pārdomā to, lūdzu un atsūtu šīs rakstvietas, ziniet, nebija, bija daudz iespējas, kad, kad tomēr ir kaut kas līdzīgs vismaz, vai kaut kas, kaut kas tā par vienu tēmu iekrīt, vai... Bet šodien, ne tikai šodien, es jau tad, kad es saņēmu, man bija tāds iepriecinājums, ka mēs patiesībā šodien tiekam izvest cauri tādai griecinieku atgriešanās lūkšanai pie Dievu. Redziet, tas pirmais, Es vēlos, ka mēs kopā ātri pārsaudos vienkārši tam izējām cauri. Mēs nākam pie Dieva, kad es, nu, katrs kādā brīdī esam nākuši, ja? kā neticīgi. Mēs esam atgriezušies. Un ko mēs arī sakam? Ko tad mēs sakam, atnākot? Dievs, paldies, ka tu Dievu man vispār līdz šodienai nodzīvot. Jo es jau sen būtu pelnījis nebūt šeit ar to, kā es dzīvoju, ar to, ko es esmu darījis. Dievs, paldies Tev, ka Tu man esi devis šo iespēju. Tā pirmā arī bija šī pateicība, nezūdieties nemaz. Nu, pasaulē esot ir viegli arī zūdīties. Ir viegli atrast ko, arī mums būtu viegli. Taču mums Dievvārds saka, nezūdieties, mums ir par ko pateikties. Tad, nu, lūk, arī mēs, nākot pie Dieva, mēs vispirms arī varam pateikties, Dievs, paldies, ka līdz šai dienai tu esi man ļāvs nodzīvot. Tālāk nāk šī šķīstīšana, par ko Signa dalījās. Attīrīšana, šķīstīšana. Kas tad ir tas, kas mūs šķīr līdz šim no Dieva? Mūsu grēks. Grēks bija tas, kas mūs šķīra no tēva. Un tad arī šeit mēs nākam, kad esam, Dievs, paldies Tev, paldies, ka līdz šai dienai, Dievs, es lūdzu, piedod man manus grēkus. Dievs šķīstī man no visas netaisnības. Paņem to visu projām. Tad šis otrais, un tas viss tādā ļoti pareizā secībā. Tālāk nāk šī mīlestība, kur atklājās mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, mūsu attiecībās, kas iespējams nekad nav bijusi tādā veidā. Un šī mīlestība arī parāda šīs attiecības šo dzīves galveno jēgu, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis. Un arī mums pienākas, ja Jēzus saka par augstāko bauslu, mīlēt Dievu un savu tuvāko, kā sev pašu. Tātad šī, šīs dzīves piepildījums mīlestība, viss šī esence, ja? Un tā šķit, Veltiņa atsūtīja rakstiet, es jau zināju, nu, jo korintiešiem 13. nodaļa ļoti populāra, 13 par mīlestību. Un tad, kad mēs atšķiram Un sākam lasīt mīlestība lēnprātīgi. Man, kur, man, kur ir man, kur ir tā mana mīlestība, kur ir lēnprātīga? Vai mīlestība ir laipna? Nu jā, mēs tā kā varbūt kādā brīdī ir vieglāk būt laipnam. Tā neskauž. Mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīga, tā nemeklē savu labumu. Tā ir, tā ir visa dzīve, tur ir tādas lietas. Un mīlestība to saka. Dieva raksturs, kas ir, kurā ir arī šī mīlestība, ja? viņš to saka, tas nav tikai tāpat. Šī vēstule korintiešiem 13. nodaļa, tā nav tikai par emocijām, par lidošanu gaisā. Tā ir tāda ikdiena, kuru paņemot priekš sevis, tie vārdi nav vienkārši. Tātad tā ir mūsu dzīve. Un pēdējais, ko Ūvis dalījās, Dievs, paldies, ka tu man pārcēli no šīs vecās dzīves, no šīs pasaules savu dēlu valstībā. Paldies par glābšanu. Šodien patiesībā izskanējis ir pilns evaņģēlijs. Jēzus Kristus ir nomirs par mūsu grēkiem un augšām cēlies un dzīvs. Amen. Mēs visu to šodien varējām dzirdēt. Es ticu, ka mēs arī katrs esam priekš sevs paņēmuši. Lai Dievs mūs svētī. Lai Dievs mūs svētī arī, ka paliksim sadraudzībā. Un, jā, par Par nākamo nedēļu. Nākamā nedēļa. Sievas, vai jūs tiekties uz lūkšanām? Tātad, eh, tātad nākamdēļ pirmdiena ir brīvdiena, ja rītdiena. Eh, tiekamies mājasgrupās, tiekamies jauniešos, tiekamies eh, pirms dievkalpojuma lūkšanās, kā arī nākamā svētdienā dievkalpojumā. Ja? Nodošu tālāk stāfietu Mārcim.